Гват знав, що й саме слово скот означає шотландець, але тільки згідливо кивнув. Колись я напишу про всіх шотландців, які освоювали цей континент. І взагалі внесок шотландців у світову цивілізацію дуже великий. Та всі вони, не маючи власної держави, віддавали свої таланти комусь Англії, Сполученим Штатам, Канаді, Австралії. Новій Зеландії, безліч імен Макферсон, Макдональд, Маккормік. Булат задумано кивав. Одного разу він був спитав знайомого етнографа з Едінбурга. Ви давно були в Лондонському музеї воскових фігур? Етнограф поблажливо засміявся. Я зроду не виїздив за кордон. Булатові стало смішно. Він хитро глянув на Макмілана і запитав, а ви багато чули про Україну? Один раз, коли наш Селтік програв київському Динамо. Булат раптом збагнув, що та крига взаємної недовіри, яка з'явилася між ними під час першого знайомства на островах Кергелен, безпричинно скресли розтанула. Так завжди відбувається без видимих причин. Пітер Макміллан перестав бути для нього людиною, яку всі зустрічали десь та колись. 4 квітня з самого ранку не припиняється буран. Припаскудна штука, особливо коли подумаєш про бар'єр, що починається за сотню кроків від бази. Якщо буран кине через бар'єр, що сягає висоти 15-поверхового будинку не знайдуть і кісточок. Турбалан сьогодні марив просто вдень. Уранці стрілка анероїда почала поволі братись угору. Це повідомив Наріта Сан, осяявши всіх багатозубою посмішкою. Але буран не вщухав. Швидкість вітру сягала 20 метрів на секунду. Про те, щоб вирушати на полювання й мови не було бо градусник навіть у коридорі показував мінус 30. хоч нафтова пічка у приміщенні горіла день і ніч, а двері в коридор відчинялися досить часто. Брус і Лоу змайстрували вітрячок, але встановити його не було жодної можливості, не дозволяв буран. У Тура Балона піднялася температура, і маорієць Джон Сміт сказав 40 градусів коли б легенях не почався абсцес, дуже хрипить у грудях. Про те, що він ветеринар, тепер не доводилось думати. Джон Сміт і Хоцудай уважно вивчали медичний довідник. Єдина надія була на антибіотики та міцний організм хворого. Від антибіотиків почалася глухота, сказав Маорієць. Для нейтралізації потрібен ністатин, але де його візьмеш? Булат спитав, а глухота може залишитися і на потім? Має пройти, але зараз вона гнітюче діє на хворого. Булата покликав професор Марш. Треба дещо обговорити, сер. Ходімте до моєї каюти. В каюті він сказав, прислухаючись до хижого завивання бурі. Ми віддали себе до ваших рук. Чи не можна довідатися, як ви думаєте врятувати всіх оцих людей? Філмарш дивився на нього твердим поглядом, наче вчитель на недорослого юнака. Була уже відвик від таких поглядів доктора Марша. Він сказав пошукаємо лігвище тюленів. Треба дістатись до чистої води. А що ми можемо ще зробити? Філмарш уперто дивився на товсто заморожене вікно. Ви пропонуєте інший вихід? Тепер філмарш уже не ховав очей. Чи знайдете тюленів чи ні, то буде частковий вихід. Сер, не гнівайтесь, але я сказав би так то буде страусове рішення. Не беріться на свій карб. Ми ж домовилися, засміявся він. Блад уважно глянув на професора. Все свідчило за те, що начальник групи нарешті виборсався із стану депресії, знову набув доброї форми і необхідних сил.